Amma ba'd fa inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar. <clears throat> Nastavljamo uz Allahovu pomoć da privedemo kraju ovu te, tematiku vezanu za kader. Da se posjetimo, kaže Allah subhanahu u suri Hadid ma esabe min musibetim fil ardi wala fi enfusikum illa fi kitab min qabli nebraha. Kaže, ne zadesi vas musibet, belaj. Uh, ne, ne desi se musibet ili belaj na zemlji, niti vas zadesi lično, a da to nije da to nije, već, da nije zapisano u kitabu, misli se o lehu mahfuzu, mi kabli en prije nego što mi stvorimo to, prije nego što se desi to. <clears throat> I ne dali kada Allah sir, zaista to laži šanuhu, lahko. Zašto? Šta je mudrost od toga? U drugom ajetu, e, šta je jedna od mudrosti? Kadera te se ala ma fatekom, kako ne bi tugovali za onim što vas je prošlo. Wala tafrahu bima Niti da se previše radujete sa onim što vam je dao Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo je jedna, jedna, od, jedna od mudrosti i jedan od smislova kadera. A ima ih mnogo, naravno. Prošli put smo stali kod, kod tematike vezane za eh, prije nego što ćemo govoriti o stavovima učenjaka, razilaži učenjaka oko poimanja kadera, odnosno sekte koje se razišle sa stavom Ehlu pa smo govorili e, kao neki uvod bitna pitanja koja su vezana za kader. I tu smo stali. Prije nego, se, nego spominim e, stavove učenjaka po pitanju kadera, poimanju, znači tretiranju kadera, naravno poslije nas mi smo govorili da se kader vraća na četiri stvari, na četiri stepena, a to je Allahovo znanje o svemu što će se desiti do sudnjeg dana. Drugo, da, ali je to sve zapisano lehu mafuzu. Treće, da, da se dešava Allahova volja i njegov mešijet e, se ostvaruje na zemlji i da sve što se dešava da je to Allah Želšanuhu stvorio. To su ona četiri stepena kadera koja non stop ponavljamo. E, prije nego uh, e, spomenu stavove učenjaka, odnosno oni koji su skrenuli od Ehle Sunevel Džema, ja ću navesti ovdje one glavne, glavna neka pitanja, kod nekog su kod nekog pitanja, vezana za kader. Ono što od vas najviše interesuje, jer ovo ispadne, ovo sve do sada je bilo kao neki težak govor o ovoj temi. <clears throat> Prva stvar je naravno dokazivanje sa kaderom. Prvo pitanje koje, koje se ljudi često pitaju, na koje se vraća, to je dokazivanje sa kaderom onog što rade od griha svejedno bili e, oni koji su u kufru, na širku, na dalaletu, skrenuli sa pravog puta, dokazuju e, svoje postupke, svoje griješenje, i to imamo čak u koranskom majetu spomenuto, e, dokazuju svoje griješenje sa kaderom. Kažu, Allah Žešanu to njima odredio. Leo Allahu ma da Allah, Allah Žešanu htio, mi ne bi učinili širk. a bauna, niti bi naši očevi to radili Wala harramna mi niti bi mi šta zabranili od ono što Allah nije zabranio, kako, kao, što je došlo sura nam. Mušici dokazuju u ovom ajetu, eh, sa kaderom dokazuju svoje postupke, svoj širk. Uglavnom, eh, eh, šta je rezime tog pitanja? Kaže, kaže se u tom pitanju, svako ko učini grijeh, svejedno veliki ili mali, dokazuje svoje griješenje time da mu je to bilo određeno. Allah šanu to odredio. Enahu amrun makdur alihi. Znači, moralo se tako desiti. Nije moglo biti drugačije. A to znači, e, znači postavlja se, proizilazi iz toga, šta je grijeh ono koji je učinio grijeh, grešnika u njegovom grijehu, ako je to u njemu bilo propisano. Što se on tereti za grijeh ako je njemu grijeh bio propisan? To je eh, znači eh, jedno od, od najčešćih i najraširenijih eh, pitanja ili možemo nazvati nekim drugim imenom šubhi vezano za, vezano za kader. Neću odmah odgovarati na ovo, e, e, nadam se će biti vremena ili da neko od vas poslije na kraju da odgovori shodno kako budemo e, obradili ovu temu. Sljedeće, sljedeće pitanje koje zakuplja ljude, a to je zašto Allah Želešanuhu zašto Allah Želešanuhu uputio mu'mine mimo keafira, a kafir odio delalet. Odnosno, ako je Allah Želešanuhu pojasnio puteve upute ljudima, Zašto je, kaže, pomogao mu'minima da budu na imanu, da budu pokorni, a nije pomogao kafirima, nego ih ostavio da, da budu u, u grijehu i da ostanu u kufru. Također od pitanja vezanih za, za kader je, često pitanja to je, ako su grijesi određeni od Allaha Đelešanuhu, zašto nas onda Allah kažnjava za njih? Allah Žešanu nam odredio da griješimo, pa što nas onda kažnjava za te grijehe? Naravno, to je velika šuba zbog koje su uh, e, Moatezile uh, e, pribjegli tom, tom po njima racionalnom stavu, a to je da negiranje kadera. U smislu stvaranja, da je Allah Žešanu stvorio e, ono što se dešava od kadera. Navešemo to inšala. Također od, od čestih pitanja vezan za kader, a to je Uh, E, kako Allah Žešanu traži, zašto Allah Žešanu traži od kafira da budu mu'mini, da vjeruju. Traži, naređuje im u šerijskim tekstom da budu vjernici, a onda u praksi se desi da ne želi od njih iman, nek budu kafir. A on im to sve odredio. Odnosno, e, zašto ne proizilazi iz toga što Allah Žešanu hoće, što traži, naređuje nam da kafir postane pokoran, da ispuni ono što Allah želi. Hoće da kažu da ima tu nekakve kontradiktornosti između toga ono što Allah želi i što se dešava u praksi, a Allahova se volja i njegov mešijet izvršavaju. Također od šubhije i to kažu kakva je fajda kakva je fajda od teklifa, odnosno od toga da Allah šano nas zadužio da radimo određene stvari na Dunjaluku, od a, predanosti islamu, ono što došlo od, od, sa vjerovjesnicima, kakva je fajda u tome ako nam je sve prije toga određeno? Kakav je smisao toga? Šta ima od toga lažešanu? Ovo su neka česta pitanja koja, koja ljudi e, sebi postavljaju ili budu im postavljaju ili, e, ili ako o njima govori, e, na ovakav način razgovaraju o njima kada je riječ o kaderu. Naravno, ovo se kod e, islamskih pravnika, pardon, kod islamskih učenjaka iz akidijskih knjiga, ovo se tretira kao neka pitanja koja su, koja su sporedna, jel? Možda završni dio vezan za, za, za temu, tematiku kadera. E, vi ste vjerojatno čuli za, za predaju rivajet koja se prenosi od Omera radijela Anhu, da je, odnosno prenosi da je to uradio Omer radijela Anhu, a to je da je Omer e, da je Omeru doveden kradljivac koji je ukrao nešto. Pa su uh, potvrdilo se da je on ukrao i Omer radijalahu naredi da mu se osjeće ruka. I kad smo osjekli ruku, naravno, u, u, u šaki, kada, kada mu šaka osjećena, pitao ga Omer radijalahu ono kaže, što si bolan ukruo? Pa kaže on, se raktu be kadarila, ukro sam sa Allahovim kaderom. Allah šano odredio to da ukrade. Pa njemu Omer radijalno odgovorio, kaže, kata'ana قَطَعَنَا bi kader, I mi smo trebali osikli ruku sa Allahovim kaderom. Ova predaja se često spominje, navodi se čak neki e, učenjaci, navode, međutim, e, sa, strane, rivajeta nije prenešeno u e, vjerodostojnim predajama, odnosno ono što ima preneseno, to, to bilježi Eh, Bagdadi, on to prenosi u svojoj jednoj zbirci, uglavnom u toj zbirci problem je što ima slabosti u tom rivajetu, Hatib, on prenosi u svojoj zbirci, eh, Džamiju le Ahlak Ravi, pod tim nazivom ta zbirka, pa navodi čak duži događaj kako se to desi. Uglavnom, ovaj, u rivajetu, u rivajtu tog događaja ima jedan, jedna osoba Hamad Maliki koji je kedab, koji je označen hadisa da je lažljivac. Međutim, ovo, ovaj događaj spominju, znači, čak i Šeju Islam bin Temije ovaj događaj. O, što se pripisuje Omer radijallahu u vezi u kradljivici. Uh, e, Šeju to navodi u, svojoj knjizi Minhađu e, Sunane Bevije, navodi iz razloga da kaže da je, da je događaj ispravan, da je njegovo tumačenje i razumijevanje ispravno. Sa koje strane? Znači to što radi Omer Allah, on kaže to je ispravno. Kako? Pa kaže, uh, kradljivac koji je ukrao, dokazivao je svoj postupak sa kaderom. Pa kaže, ja sam ukrao jer me Allah šanu odredio da ukrade. I nije ga Omer u ukorio. to. nije mu rekao, ovaj, ima u ovom rivajtu ovdje što, je, što slab ima kedab, u njemu ima jedno da, ovaj, da mu je Omer, Omer Radela rekao pa ga pazio pa naredio da se udari sa 40 bičeva. Taj rivajet je slab, u njemu ima kedab. Zbog toga slagao si na Allaha, slago si na Allaha da ti on to odredio, pa ga je bičevo i tako dalje. Znači, taj rivajete, eh, u njemu ima lažljivac i izmišljene. A ovaj što prenosi eh, mnogi učenjaci, iako nije prenosio sa, eh, sa lance prenosilaca, prenosi ga kao događaj koji se desio, uglavnom, znači, Omer Allahanu nije, nije negirao njemu dokazivanje sa, to što, sa time što se desilo prošlo da je on ukrao. Zašto? Zato što je, znači, njegovo dokazivanje, njegovo u prošlosti, to je tačno, Allah šanu jest odredio. Čim se nešto desi ti kažeš Allah šanu odredio da se to desi, to je tačno. Međutim, dokazivanje griha sa kaderom, to je sad priča za sebe. Znači. To je druga stvar. Znači, razlika između toga da kažeš što se desilo u prošlosti i dokazivati da, da je to kadra, to je tačno. Znači, to se ne može negirati. To je zaista ono što, se, što je bilo u prošlosti, to se desilo. To od Allahov kadera. To nije, nema sumnje da je to od Allahov kadera. Ali dokazivati grijeh koji su radi u prošlosti sa kaderom, znači, to je tema za sebe, već smo bili spomenuli kao neku, neko pitanje ili šupu. Govorit ću o njemu na kraju. Uh, uh Omer radijalan njemu ne, ne, spori to što dokazuje s kadrom, nego mu odgovara, kaže, ako si ti ukrut s kadrom, što je tačno, to je prošlost, ukroz si e, određeno bilo ukradeš, a onda smo, a to je, a taj kader u stvari e, e, se tumađe to kader ovaj kosmički, keuni. Kader keuni da Allah šanu htio da se to desi. I desilo se. Iako zabranio krađu. A onda kaže Omer, da mi tebi kaže sad sjećamo, osjekli smo ruku sa Allahovim kaderom. I to je tačno. S kojim to, ovo je riječ o drugoj vrsti kadera, a to je uh, kader šar'i ili meši, uh, šar'ije. Znači šerijatska volja, odnosno Allah Đešanuhu je nešto nama naredio i zabranio. Znači ovo što Omer on kaže, mi smo tebi kaderom isto osjekli ruku, znači kaderom kojim? Onim koji je Allah Đešanuhu naredio. Naredio da radimo određene stvari pa nešto izvršimo, nešto izvršimo i tako dalje. Tako da je jedno, i, znači, dokazivanje skadera jedne i, druge, e, jedne i drugog događaja, ovaj što je ukrao i Omer što, mu je, što ga je kaznio na takav način, spominjanje u tom kontekstu kadera, ovdje je pojenta, znači ispravno je. Jer ovdje je ra, riječ o raz, e, dvije različite Allahove volje. Jedna je kosmička, a jedna je šerijatska. E, u tom kontekstu je to spominju i šehe Islame Temije, odgovarajući na one koji, koji, e, koji su zloupotrebljavali ovaj događaj, ako uzmemo da je vjerodostan da se zaista desio. E, također zanimljiva je stvar, ovaj, često spominje, e, spominje se izreka, navode mnogi učinjaci da je to izreka, ovaj, koja, koja, se zaista dođe kao neki vid e, pojašnjenja za, za, za mnoge stvari koje se dešavaju u stvarnosti. A to je recimo da imamo imamo slučaj, e, zna se desiti, da neka osoba koja je specijalac ili ekspert u nekoj oblasti, bavi se nekom strukom i Allah Želešanu ga iskuša u toj struci da mu se deši neki musibet. Navišam vam klasičan primjer. Osoba, recimo 20 godina, to, to su praksi dešavali i dan danas dešava. Osoba radi, recimo, kao u stolariji ono, stolariji ili na pilani Uh, gdje su one, pile, žage. I sa njima radi 20 godina, znači 20 godina osoba radila. Znači, toliko ima iskustva stekla u tome da izbjegava da je, da, da ona velika pila ne osjeća nešto. I uh, znači, toliko je postala vješta, uh, vješta i automatski se ponaša u, na tom poslu i onda se desi jednog dana dođe i osjeća mu se ruka, dio ruke ili prst. I ta osoba se ne može nikako pojasniti kako se to moglo desiti, toliko iskustvo, toliko poznavanje tog posla i bavljenje time i toliko godina se uspio spasiti, ne može sebi jasno kako se to desilo. Uglavnom, postoji izreka vezana za kadar. A ona glasi, Ida džajal kaderu amijel besar. Kada dođe kader, za slijepe oči. I to je tačno. Kada dođe kader, on što će odredio, znači, za slijepe više ne koristi sposobnost, vještina, ovo ili ono. Kao što ima slučaj onaj plivač, specijalista, univerzalac, e, poznat u oblastima plivan, plivan i utuši se. Utuši se plivač. U, u okolnostima koje su za neke od nas možda smiješne. Ovaj drugi radi, radi određene stvari, tamo što planira tako da godinama u tome uspješan i radi, radi, jedno dođe i a prošao je kroz e, iskustva takva da je nemoguće da se čovjek izvuče. I ondje gdje se nije nadao, strada. A to se vraća na ovo. Znači, a, a, Allah šanu kada odredi nešto se mora desiti. I kod ljudi koji su najvještiji, najsposobniji, koji se najviše trude da nešto pokušaju da izbjegnu, e, da ih maši od onog što oni računaju da je za njih musibet i zlo. E, je na to samo da je to Allahov kader. Znači, neki stvari ne možemo objasniti da kažemo Allahov kader gotovo. I zato postoji ta izreka. I zaista ona, ona jedino kad, kad, nju, uh, kad čuješ i o čemu ona govori možeš reći pa dobro, to je tako i gotovo. Znači, ne, može, se to drugačije, na drugačiji način shvatiti. Prošli put smo došli znači, do toga da govorimo o, o stavovima učenjaka vezanim za poimanje kadera neću reći ovaj, šta će nam učenjaka kad ne znamo ni stavove na čemu je Spomenut ćemo ovaj, kao jedan od stavova e, završni, taj četvrti stav e, e, džema, da to, da to preletim brzo jer to ovaj, nije, nije toliko ovaj, zanimljiva tematika eh, po pitanju toga kako se razmišlja, ali nastojat da, da bude što jednostavnije da bi se mogu razumjeti. Uglavnom, znači, e, navešu ta neka e, tri poznata stava, e, odnosno četvrti je Ehlo Sunnah Džema, četiri stava koji, koji je po pitanju razumijevanja kadera. Imaju oni koji su opričeni drugima, znači kontradiktorni. prije toga, što znači, spomenuti, samo sam da navedem, znači, a to sam već jedno navodio, znači, da, da shvatimo ovu stvar. Znači, kad se govori o kaderu, o kaderu se govori iz dva ugla. Prvo ono što je vezano za Allaha Đelešanu. A tu spadaju ova četiri stepena kadera. Znači Allahova znanje o, svemu što se dešava, onda kitabet, da je zapisao to što se dešava, Allahu mešija, da se ostvaruje njegova volja, da ništa mimo njegove volje ne može biti dešice na dnjalku. I četvrta stvar, halk, da sve što se dešava, da je to stvorenje, da je to stvaranje od Allaha Đelešanu. Kao što kaže Abdullah ibn Abbas, čak kaže da staviš obraz, pardon, da staviš šaku na obraz, kaže to je od kadera. Znači svaki pokrijet krijetnja tvoja, to je, to je Allahovo stvaranje i od kadera koje Allah šanu stvorio. Znači, e, to je kader s jedne strane vezano za Allaha Đelešanu, a onda imamo kader što je vezano za Allahovog groba, za insana ili džina i oni su mu telefon Šta je tu vezano? To smo već do sad jednom spominjali, a to je ima li insan e, slobodnu volju ili nema u onom što radi? Ima li kudret, moć u onom što radi, ili to nije njegov kudret i moć? I treća stvar, ima li on izbora uopšte? Ili se on ponaša po nečemu što je programirano, ne, nema izbora u ono što radi. Znači, uglavnom, govor, govor e, ovo oko čega se razišli, od čega se razišli ove sekte od, eh, od pravca Ehlu Sunneva džema, razišli se po ovom pitanju vezano za roba. A to pitanje su stvari veže za mešijet i halk, za Allahovu volju i stvaranje dijela. I znači tu se rezimira čitavo razilaženje. U početku kad su nastale sekte kaderije koje su negirale kader, oni su negirale uopće Allahovo znanje. Allahovo znanje kadersko. Međutim, taj vid negiranja kadera je već iščez za umetu. Znači, ono što se sleglo, to, to navode učenjaci, ono što se sleglo umetu po pitanju razilaženja oko kadera, to je ovo što je vezano za, a, za Allahu mešije, za allahu, volju, kako se ono stvari u odnosu na roba i stvaranje. Da li ovo što se dešava, što radimo, ili to radimo mi, ili to radi Allah Žešanu preko nas. To je pitanje. Imamo li slobodu izbora ili nemamo slobodu izbora? Imamo li svoju volju ili nemamo svoju volju? Znači, na tome se bazira razilaženje, razilaženje ovih sekti od ehla Val Pa ćemo o tome govoriti za Allahovu pomoć. <clears throat> znači, e, da ponovi, znači, e, razilaženje, e, razilaženje sa sektama se bazira na razilaženju oko na dva stepena. A to je mešijeta lahove volje i stvaranje dijela neki od ovih sekte potvrđuju da Allah Žeršanuhu, da je od njega, da, da potvrđujemo volju i stvaranje, a neki od sekte negiraju totalno. A, a, neki potvrđuju djelimično ovo, djelimično ovo, pa ćemo to spomenuti šala. Prvi, prva, prva skretanje, prvo skretanje, devijacija ili drugo, svejedno ne mora biti redoslijedom, ili prvi stav, ovaj, oni koji su po imanju kadera, to su džebrije takozvani. <clears throat> Odnosno tu se misli na džehmije. Prvi je bio, mi smo prošli put spominjali tako historijski kako je došlo do toga da, su, da je nastalo e, pogrešno poimanje oko kadera. Spominjali smo džehmina Safovana. Uh, e, a to se pripisuje znači sekti koji se zovu džebrije, a to su unutar one poznate velike skupine džehmija. Šta oni smatraju? Oni kažu Enel ibad međburuna ale amalim. Kažu da su Allahovi robovi prisiljeni, prinuđeni da rade ono što rade. Kaže, la kudrete lehom, oni nemaju izbora. Vola i radete, niti imaju svoju volju. Pardon, la kudrete, nemaju, nemaju moći, nemaju svoju volju, vola htjar, niti imaju izbor ono što radi. Odnosno kaže, Wallahu vahdahu huve halqa fa'alil bad Allah želšanuhu je onaj koji stvara djela robova. Kaže u amaluhu inema tunsebu ilehi međazen. A ono što oni rade, što Allahov robov rade, kaže to su preneseno značenje rade da rade. U stvari on to ne rade uopšte. Odnosno mi ovo što radimo, kao mi ne radimo uopšte, nego to sve nama određeno prisiljen smo na to. Nemamo izbora oko toga. Da ne navodim sad pojedinačno govore koje su on spominjali, znači to je poznat stav, od njega je krenulo, od Džehme ibn Safvana. I navodi njegov stav, uh, uh, kada kaže za nje, kaže da on rekao, kaže enohu la fi'ale li ehadin fil haqiqati illa lillahi vahde. Kaže, nema djelo niko u suštini ne radi na dunjaluku, osim kaže Allah jedan, e, e, jedan jedini. Samo on da, on djeluje i njegovo se djelo ostvaruje. Kaže, enahu huvad fa'il. On je jedini onaj koji nešto radi. U anna nas idema tu se bojlihima efaluhum ala se bili A ljudi, ovo što mi vidimo da radi, kaže, to se uglavnom preneseno znači njima pripisio kao koba jage on to radi. A on stvari to ne radi. Kaže, to je slično, slično e, dijelima ljudi, ponašanju ljudi, kaže, slično kada kažemo te harreket i Pomjerilo se drvo. U stvari nisu one pomjerilo, ono ga pomjerio. Tako isto ljudi, sve što radi, kaže, u stvari to je, jel, Allah Đelšanuhu to radi, a u stvari nama se pripisuje da radimo. Što se dešava u svemiru? E, zađe sunce, izađe sunce, kaže sve to, mi kažemo zašto sunce, u stvari nije sunce zašlo, nego Allah Đelšanu učinio da zađe i učinio da izađe. Tako isto kaže, mi došli, izašli, pokrenuli se, radili, to se nama tako kaže, a u stvari mi to ne radimo, nego to radi Allah Đelšanuhu. E, znači, ovo je ovo je taj jedan stav za se džebrije, zato nastalo džebrije, džebrije znači nešto što je džebren, prisiljeno, nužno. Tim se imenom je nazvan. A skup, znači, pripisuju se, prepadaju skupini džehmija. Ovaj stav se također zauzeli neki od sufija i od neki od murđija. Murđije tako ovdje vraćaju se na džehmije. Da navodimo sad njihove termine i na koga se odnosi i kako dalje. A ovo, je, pazite, ovo se odražava na djelo. Poimanje kadra je jako bitno u praksi na djela na djela u smislu kako će se ponašati. Hoće se posvetiti, neće se posvetiti, kako tumačiš djela koja se dešavaju od e, ono što radiš, od grijeha i tako dalje. Do te mjeri, recimo, e, skupina Sufija koja je na ovom stavu, koji kažu da, da smo mi prinuđeni, da, u stvari ne radimo svoja djela, i oni još, dodatno džebrije imaju jedan problem pa kažu a, ne ostvaruje se na, na, na dunjalku od dijela i pokreta osim što Allah želi. On se pobrkal tu šerijetsku volju i kosmičku volju. Pa kaže, sve što se dešava od grijeha, od ono što je zabranjeno, kaže, to je Allah šanu htio. I on to voli. I kad to uzme neko od, od onih koji su u vjeri od muslimana, a pripada sofizmu, i tako tumači da ono što radi od grijeha, da je to radio zato što Allah, Allah šanu htio i zato što to voli, onda to u praksi proizvodi veliki belaj. Sa strane, gledam sa strane opravdavanja sa strani kadera. Druga, druga grupa, oprečna ovoj ovdje, uh, su muatezile. Oni kažu, fa'alu li bad lejse mahlukatun lillah. Kaže, dijela robova, njih Allah Žešanu nije stvorio. Kaže, inema li baduhum hali Nego su robovi oni koji stvaraju svoja dijela. Eh, u stvari praktično to znači da Allah Đešanu nema kontrole nad nama. Ovo što mi radimo, radimo svojom voljom i izborom. Allah Đešanu nema kontrole nad nama. Naravno, ova, ovo što oni govori znači oni negiraju, negiraju Allah Đešanu da Allah Đešanu ima svoj radet, svoju volju da sprovodi kroz nas. Negiraju Allah Đešanu stvaranje da ovo što mi radimo, da je to stvoreno Allah Žešanu. A imamo šerijske tekstove koji su opričeni tome. I oni su došli ovdje u jedan problem, koliziju sa šerijskim tekstovima. Šerijskim tekstovima u, u kojima je došlo da mi ne možemo, ništa se ne može desiti, ništa ne može vratiti, da Allah šan to niće. Ili ajete u kojoj kazuju da sve što, što se dešava, što postoji, da je to Allahovo stvaranje, da Allah to stvara. I onda, da bi on tu riješili koliziju, on kažu, u ovom pitanju kadera kaže, e, prednost se daje razuma, a ne šerijaskim tekstovima. I to se jasno glasi u svojim, u, svojim, u svojim knjigama u kojima su govorili o toj temi. Kažu u ovim pitanjima, kaže, ne vraćamo se na širijaske tekstove nego na razum, što nam razum kaže da je logično, da je po ovom pitanju ispravno, to slijedimo. A ono što došlo u koranskim ajetima, kada to se ne možemo vraćati na to. Što? Zato što je kontradiktorno. I optužuje Ehlo Sunova džema, kaže, vi ste prepisali Allah Đelšanu veliki zulum i nepravdu. Kakvu? Pa to kaže da je Allah nama, da je odredio insanu, stvorio njegovo djelo, odredio mu i njegova se volja sprovodi kod nas da uradimo ono što je haram, što nije u redu, što je zabranjeno kufr i širk, a onda te ljude kaže kažnjava na ahiretu. Kaže, time ste prepisali zulum Allahu Đelešanu. A kaže, to nije dozvoljeno. I kaže, onda e, ne može nam biti osnova. Kaže, ne može nam biti osnova, i to jasno su naznači, kaže, al aslu fil džavaban dalike, kaže, osnova u odgovor na ovu stvar, kako razumijete ove širijetske tekstove, poput ma, kane ma kanu li uminu illa eješa Allah, kaže, oni nisu mogli da vjeruju, osim da Allah šanu to hoće. Oma ša une ila Allah. Kaže, mi, vi ne možete htjeti, a da to Allah šanu neće. Znači, kroz nas se sprovodi Allahova volja. Ne možemo ništa raditi bez Allahovu, da nam Allah šanu neće tu da uradimo. On kaže, ne, ovi širijski tekstova ne možemo ovako uzeti. Nego osnov, odgovor na ovo je, kaže, kaže e, nemam na dlal bi sem Kaže, sprečavamo da se može dokazivati svojim ajtom po ovom pitanju. Nego je tu razumski, prvo se vraćamo na razum kako oni kažu, jel, te, te eh, razumske eh, osnove, premise, jel tako dalje, nije bitno kako je nazivaju. Znači, oni su ošli znači, u jednu totalnu krajnost. Da se ne vraćaju po ovom pitanju na šerijaske tekstove. <clears throat> I naravno, kada govore, znači, naglašavam ovdje, Moatezile su na stavu, znači, eh, da robovi, da robovi ono što radi, da oni stvaraju svoja djela i da se njihova volja sprovodi, a ne Allahova, niti Allah šanu stvara ovo kroz nas. Pa recimo, ovaj, recimo kao što kaže Abdul Jabbar Hamedani, poznati muatezilski učenjak, kaže itefaka kullu ehlil adli. Kaže, složeni su svi, kaže, ehli adl misli na, na muatezile, na njihove. On sebe naziva ehl adl, oni koji sljedbenici pravde. On smatra da ovo pravda. Pravda je ovako, ovako shvatiti ovo pitanje. Kaže, enel li Bad, min, tesar, min Kaže da su dijela robova, min da je to ono što oni radi. U u wa kaže od njihovog ustajanja, njihovog sjedinja. Kaže hadi to min jihatin, da oni to rade od sebe. Kaže o anna Allahe azza wa jalla ala dalik. Allah je samo dao nama mogućnost a da mi tu stvar radimo, da Allah šanu nema. Kaže, la fa'ile leha, wala mohde se Da nema ono ko radi ta djela, niti uzrokuje mimo ljudi. On su naravno u drugu krajnost. Vi to prilično zove, znači, e, e, džabrije kažu da mi sve što radimo, mi to stvari ne radimo. Dakle, Allah šan to radi kroz nas. Nemam izbora, nemam volje, nema kudret, nemam ništa. Ovi obrnuto. Da sve što radimo, da je to od nas. Da Allah šanu, Znači da se ne ostvaruje njegova volja kroz nas, niti njegovo stvaranje kroz nas. Da, da, nije, kao da nismo, nismo mi pod njegovom kontrolom. Da, opričan, totalno opričan stava. Naravno, nije sad cilj da ulazimo u detalje toga kako su to oni razumili na koji način, tako dalje. To je sad duga tema, nije cilj da istražujemo to na ovom mjestu. E, treći stav ovaj, učenjaka, a to je na čemu se ešaira i maturidije. oni ovako, kada čovjek u, ovaj, u globalu uzme, ne govorim od sebe, nego što kažu učenjaci, kada pročita ono kako oni, oni potvrđuju ono u osnovi, kao što potvrđuje Ehl Sunnival džema. Pa kažu, kaže, inne laha haliku falibel. Allah Žešanu kaže, tvorac, stvoritelj dijela robova. I sa ovim su se naravno oni odmah razišli i sa muatezilima, koji kažu da Allah ne stvara naša djela, nego da mi stvaramo, i s time se razišli i e, sa druge strane sa, sa džebrijama koji kažu jel, da se dešava ono samo što Allah Žešanu hoće da mi nemamo nikakve kontrole, nikakve moći i tako dalje. Međutim, Šarija Maturidija je s jednim drugim problemom. A to je njihovo tumačenje ef'alul ibad, uh, dijela robova. On su došli s jednim, jednim ovaj, izrazom koji se teško može razumjeti kako god čovjek pokuša da ga analizira, da ga, da ga izučava, da definiše ga i tako dalje. A to se zove kesp. Oni kažu, tačno je to, znači, da dijela robova, da je Allah šanu tvorac i stvoritelji. Kaže, a da li su robovi, da li smo mi kao Allahovi robovi kad radimo određena djela, da li mi ta radimo djela i ne radimo, E tu sad on došao s jednim novim izrazom i, i gdje su se a, vrte se, jel, izgubili se u tom izrazu i tumačenju njegovom i tako dalje. Jako ga teško shvatiti u praksi. I stvar kad se analizira, u stvari vraćaju se, jedni se vraćaju na ovu sektu Džebrija, a drugi se vraćaju na, na sektu Motezila. Oni kažu, to se zove kesp. Znači, Allah šanu stvara naša djela, a kaže, a robovi, kaže, Hum bun ta djela. bun šta znači? Znači oni kao da steknu ta djela, dobiju ta djela. E, njima se kao pripišu i slično tome. Ako pokušavam prevesti, mada je to teško prevesti, jel, to kako, na što oni misli ovdje. E, ovaj izraz je izazvao velike probleme, ovo njihovo ovo kesp, u smislu tog tumačenja. Tako je recimo da maturidije, iako su oni u osnovi, znači Maturidije su bliži e, po pitanju kadera, bliži su od Ešarija po pitanju tumačenja kadera. Ehlu vel džema. Znači on se u osnovi slažu jedno i drugi, znači sa ehlu vel džema u tumačenju da, da je on stvoritelj dijela robova, i da se njegova volja sprovodi. Maturidije su na tom osnovu, međutim oni, ka, on su dodali nešto postome, e, da kažu za dijela robova, da robovi u stvari imaju, kaže, i rade džuzije. Robovi imaju, kaže, djelimičnu svoju volju, slobodu u tome. Kako, na koji način? Kaže, ona nije stvorena. Nju Allah nije stvorena, Ima djelimičnu, ima i svoju. Nego ona u njihovim rukama. I tu došli nečim, jel, on, naravno, čitava je pojenta ovdje ovaj, da se izbjegne, čita problem ovog kadera ovdje, da se izbjegne ta stvar, da se pripiše robovima, da su prisiljeni da rade ovo što rade, a da onda na ahiretu budu kažnjeni za ono što su bili prisiljeni da rade. To se pokušava izbjeći. I, znači, e, e su došli s ovim, a onda su maotezile, mat, pardon, maturi, e, ešarije došli sa, sa, sa drugim poimanjem ovog kesba. Pa imaju neke tri definicije, one, ja, ja, ja kad bi ovdje naveo te definicije, šta kod njih znači ta kesp, ta riječ? Ono što dijela mi koja radimo, Allahovi robovi, koji radimo ta dijela, u stvari, je li i mi radimo ili radi neko drugi kome se prepisuju? Znači, on došao sa nekim tumačenjem, to je teško te shvatiti uopšte, jel? Kad bi navio, mogli bi ovdje navesti, znači ne ništa skontali iz Uglavnom, da rezimiramo ovo njihovo razilaženje. Znači, e, iako u osnovi maturidije i ašarije, Znači, oni u osnovi potvrđuju onaj osnov Sunni su džema. Međutim, e, kad se analizira u detalje njihovo šta su govorili, ne govorim o sebi, ne govorim ovaj, kako su učenjaci su e, džema od savremeni učenjaci, i prije učenjaci koji govorili, pogotovo recimo šejh Abdurrahman Mahmud poznati, jedan od najvećih učenjaka iz oblasti Akide u Saudijskoj Arabiji, e, i on je napisao tu knjigu ovaj, o, o kaderu, detaljno sa obrađivanjem ovih stavova i tako dalje, svi detalja. Uglavnom, on prenosi od drugih učenjaka e, tu stvar da mu e, maturidije e, da u stvari oni na kraju naginju, naginju stavu, približavaju se stavu Mu'tazila. A da Ešarije se na, kraju približavaju stavu Džehmija, u završetku tumačenja toga. Oko toga, da li je Allah Žešanu, stvarala tvorac naših dijela, a u stvari rob, jel on je li on uradio to djelo ili nije uradio to djelo? Pa oni kažu, kaže labdu Kasib, rob je onaj koji je uh, uh, to zaslužio, zaradio to djelo. Allah ga šanu stvorio. Šta im to znači? Kaže, to je, kaže, kaže, mu sebi bi azimetihi fi en jahlu kallahu fijal wa ala jedeihi. To znači, kaže, da je rob, kaže, uzrokovao svojom voljom da Allah Želešanuhu stvori dijelo i da ga ostvari na njegovim rukama. To, to je njihov pokušaj tumačenja to što znači taj kesp. I na kraju se svodi to. Znači, po, to. Postaje tu dilema kod Ešarije Maturidija. Je li ovo što uradi, što mi, robovi, što uradimo djela? Jesmo li to, je to naše djelo ili je to djelo gospodara našeg? Pa su onda ovaj, Maturidije nagijeli tome da je to djelo roba a Ešarije Nagele, e, stavu da je to djelo gospodara. I zbog ovog, kažu čenjaci, znači Ešarije su u stavu Muatezila, a Maturidije po ovom pitanju, e, e, pa, pardon, jeste, Ešarije Nagele su dže, Džehmijama, odnosno Džebrijama, a maturidije muatezilima. I da se ne vrtimo toga. Uglavnom, znači, kod njih ima skretanja po ovom pitanju. Uh, kod Ešari Maturide, iako u osnovi potvrđuje ono o čemu je Ahlusunna uh, Da se više ne zamajavamo time, uh, da se vratimo da u stvari kakav je stav Ehlusun džema po pitanju kadera. Znači ono što bi svako od nas odnosno muslimana trebao da zna. A to je sljedeće. Ne da. Znači, da se posjetimo, znači, ovo ovdje što, što, što navodim, to je uglavnom rezimije ono što je navio šeho Islam Bintemije u Akidetu Vasitije kada govori o kaderu. Znači, to ću uh, ukratko spomenuti i to je ono o čemu je vrčama. Sunna džema. On je potvrdio ono što su e, i prenio od učenjaka koji su bili prije njega od Selefa koji su spominjali ovo poimanje. Kažu za kader. Kaže, Allah Žešanu je, kaže, al, ene laha alime mel halku amiluna bi ilmihi qadim. Allah zna šta će njegova stvorenja raditi sa svojim praiskonskim znanjem Kaže, eledi huve bihi ezan sa, tim znanjem Allah opisan od uvijek. Kaže, wa alime džemija ahvalihi mine ta'ati wal ma'asi wal Kaže, Allah zna sva stanja njegovih stvorenja, od pokornosti, od griješenja, od riska koje će imati, od eđela koliko će dugo živjeti. A zatim, ovo je prvi stepen, ovo je znanje Allah Kaže, summe keteb Allahu fi mahfuz. Allah džashanu zatim ga zapisao u lehu il mahfuzu mekadire halk, kadere, šta će se njegovim, njegovim, njegovim stvorenjima dešavati do sudnjeg dana. Fema asabel insane lem jekun li johteu. Kaže, ono što se desilo insanu nije ga moglo mašiti. Oma ahtahu lem, lem jekun li usibeo. A ono što ga je mašilo nije ga moglo zadesiti. Džefeti laklam, otuvijeti suhuf. Osušena su pera i zatvorene su knjige. Po pitanju toga, znači, što eh, znanja i zapisanog. To su te, te prve dva stepena. Dalje, kaže e, treći stepen, mešijatullahi nafize wa kudretu šamla. Allahova volja se sprovodi. Njegova kudret i moć je sveobuhvatna. Niko, znači, niko nije van te, e, van, van njegove moći. Kaže, a to znači, e, iman i vjerovanje bi enne Allahe bi ene maša Allahu kane velem, velem ješe lem to je znači ubježenje vjerovanja, da ono što Allah Želšanu hoće, to biva. A ono što on neće ili nije htio, to ne može biti nikako. Znači, ne može se nešto dešavati na Dunjaluku među nama, a da to Allah neće i nije htio da se desi. One ma fise ma vati ma fil ard min hareketim o sukunin illa be illa I kaže, od pokreta mirovanja, sve što se dešava na, na, na, i na zemlji, ništa se tu ne dešava mimo Allahove volje. Vola je kunu fi mulkih illa ma yurid. U njegovoj vlasti, a svi smo mi u njegovoj vlasti, sva stvorenja su u vlasti, ništa se ne dešava osim ono što on želi. Kaže, vohu ala kulišen kadir. On je svemoćan. Minel međudat madudat. I ono što postoji i ono što ne postoji. Kaže, fema, fema min mahlukin filerdi Ola fi semaj ila, ila lahu Kaže, nema ni na zemlji, ni na besima stvorenje, a da ga Allah Želešanu nije stvorio. Nema ništa što se dešava da Allah Želešanu to nije stvorio. Fala halika gajru. Nema stvoritelja mimo njega. Wala rabbe se niti gospodara mimo njega. A onda dodaje ovu drugu stvar, vrlo bitno. A to je, a to je takozvani e, e, mešije šarije i rade šerije, volja šerijatska. Kaže, u ma zalike, fa kad amara li bad bitati, kad usto, Allah Žešanu naredio svojim robama da budu pokorni njemu, Wa rusuli, da budu pokorni njegovim vjerovjesnicima, u ma masiyati, da brani da griješi. Kaže, yuhibbul muttaqin, Allah Žešanu voli bogobojazni. Vol mohsinin, vol voli oni koji čini dobročinstvo i koji su pravidni. Jer dani ledina amenu, aminu salijade. Zadovoljan su oni koji radi dobra djela, vjeruju i radi dobra djela. Volaju, a onda obrnuto. Volaju hibul kafirin. Wala qawm al fasiqin. Nije zadovoljan sa onima koji griješe Wala ya'muru bil fahsha. Ne naređuje, odnosno zabranjuje svaku vrstu nemorala. Wala yarda li ba'dil kufr. Nije zadovoljan, kad došao u kuranskom ajetu, nije zadovoljan da njegovi robovi čine kufr. Wala yuhibbul fasad, kao što došlo u nekoliko ajeta. Ne voli fesad, nered. Ovo sve što smo rekli, šta voli, šta ne ređuje, šta voli, šta ne voli, šta zabranjuje, to je takozvana e, šerijatska, šerijatska volja. A ono prijetodno da se ništa ne može desiti mimo njegove volje i njegovog iradeta, njegovog htijenja, to je kosmička volja. Ovo je vrlo bitno e, kod potvrđivanja i razumijevanja kadera. A onda, znači, otprilike sad smo spomenuli ta, te četiri stepena kadera. Na ovom je ehlusunal džema. A po pitanju Eh, efalu ibad, dijela robova, kaže fehije od firmete beterabija, kaže to ulazi u četvrti stepen, a to je stvaranje, da Allah šanu tvorac, eh, tvorac svega, što se, svega što postoji, sve što postoji to je, znači Allah šanu to stvorio. Kaže mezeb eh, selefa je na sljedećem, en Allahe haliku efalu ibad, Allah šanu stvorio dijela robova, wal ibadu fa'iluna haqiqatan. A robovi rade ta djela u stvarnosti. Ovo je vrlo bitan moment, znači, razumijevanje ovo. Znači, Allah šano stvar, stvorio naša djela i stvaraj, a mi, mi ih činimo. Mi ih u suštini činimo. Šta to znači mi ih činimo? Znači, vaqijatum bi kudretihim wa e, e, iradetihim. Da ono što se dešava, što mi radimo djela, da ih mi činimo, imamo moć za to, imamo volju. Imamo mogućnost i volju izbor da to uradimo. Odnosno, kaže, kaže, ovdje pod, pod robom se misli i na mumina, i na kjafira, i na e, ono koji čini dobra djela, i fađira, i ono koji klanja, i ono koji ne klanja, i ono koji posti i obrnuto. Kaže, wal ibadu, Walil ibadi kudretun ala amalim. Allahovi robovi misli se na sve, i pokorni i nepokorni. I muslimane i nemuslimane. Oni imaju kudret, imaju moć da rade djela. Volehum i rade. Oni imaju volju. Wallahu haliquhum. Allah šanu nas sve stvorio. I stvorio i naš, i naš kudret i našu volju. Uh, wa haliqu kudretim viradetim. Kaže, stvorio je njihov, kaže, i kudret, njihovu moć i njihovu volju. Ovo je rezime stava ehlu suneval džemaa. Znači, potvrđuje se ta stvar, da je rezimiram svojim riječima. Da, da Allah šanu uh, uh, stvoritelj naših dijela, E, e, ova, ova govorimo zadnja, ova e, treći, četvrti stepen oko koga postoji razilaženje. Znači, ostvaruje se Allahova volja kosmička, Allah Želešanuhu je stvoritelj naših dila koji mi radimo, a mi što radimo, mi u suštini smo fajni mi u suštini to radimo. Imamo moć i, i izbor da to uradimo. Imamo volju, moć i izbor da to možemo raditi. znači, u stvarnosti to imamo. I to se nama pripisuje. I to, i to a, sve je to Allah šanu stvorio kod nas. Sad će neko reći, pa tek sad, jel nije jasno. Da se vratimo. Vidite, znači ovo što sam navio, to navodi še islami temije. A onda ovako, da neko ne kaže sve vraćamo mesela na še islami temije ili na slični učenjak. Ne. O ovoj temi, ovako kako sam spomenuo ovdje, govorio Ahmed ibn Hanbel u svojim knjigama akidetskim, da navodim ovdje nazive knjiga u kojim se prenosi od njeg, znači odvojeno u neke stvari koje sam ovdje spomenuo na jednom mjestu, neke na drugom i tako dalje. A onda dalje to spominje, govorim od čenjaka, Imam Buhari ima posebnu knjigu koja naslove Halku Af'al Libad, stvaranje dijela robova Znači, posebnu knjigu je napisao na tu temu, dan danas je e, moguće prisutna. I on navodi onu predaju od Abdullah ibn u kojoj je došlo kod še'in bi kaderin hata vad'uke e, jedike kaže ala haddik. Kaže, sve se dešava po Allahovom kaderu, kaže, čak kaže stavljanje, stavljanje tvoje ruke na tvoj obraz. To je sve, e, e, sve Allahov kader, odnosno Allahovo stvaranje. Znači, Buharija navodi također ove detalje. Navodi na čemu je nađba. Pa onda Ibn Abizid, Kajrevani, da navodim ovdje detalje. Pa onda imam Bejhaqi, pa on navodi učenjaka od Evza, imama, mama Malika, Sufjana Theurija, Sufjan ibn Jejne, eh, eh, Lejsa ibn Saad, Ahmed ibn ibn eh, Isaka Rahueja i tako dalje. Navodi da su bili na ovom objeđenju koje smo ovdje malo prije A, mi smo skoro, imali smo onaj seminar, da smo navodili navodili smo ono što je rekao Abu Osman Ismail e, Sabuni u svojoj knjizi Akidatu Selef u Ashabil Hadis, pa ću spomenuti. E, spomenut ću to njegovo jer e, on e, jako lijepim, plastičnim, snažnim riječima opisuje to poimanje kadera. prije nego spomenu njegove riječi, znači o ovoj temi se detaljnije pisati Ibn Kutejbe, poznati veliki učenjak umeta, Abdullah ibn Muslim ibn Kutejbe, ko dakle, kaže Ibn Tejmije, Kažu da je Ibn Kutebe, kaže min ehel hadisi wa sunne, da je on u svoje vrijeme, a živio je 200 e, e, i neke godine, preselio je 213. E, godine, 213, pardon, rođen, a preselio je, na u, u trećem stoljeću hijđarskom i na, kaže, šeju znam teme, on je, kaže, bio da od ehle hadisa, o sunneta, kao što je uh, Džahid bio predstavnik Muatezila u to doba. Uh, pa navodi, znači, njegove riječi kad bi ovdje navodi, znači, tačno, precizno navodi potput ono što naveo imam Sabuni. Pa onda od ovih koji se vratili na Kidu Ahlu Sunne, poput Džuvenija, imam Harmenija, koji je bio e, na Šarijskoj akidi pa se povratio i spominje detaljno ono na čemu je stav <coughs> Ehlu Sunneta. I tako možemo navoditi e, mnoštvo tih učenjaka koji su, sve ovo što sam ja prije, malo prije spomenuo, rezimirao, znači, čemu je Ehlu Sunne Šta kaže imam Sabuni? Da se podsjetimo. Kaže on, mi kaule ehli sunne vel džema'a, kaže od stava ehli sunne vel džema'ata, fi eksabil ibad, o dijelima robova. Kaže, enaha mahlukotun illa, da kaže, da, je, da su ona stvorena od strane Allaha Žilšan. Allah je uh, stvoritelj naših dijela koje radimo. Kaže, vola jem terune fihi. E, kaže, oni nemaju sumnje u to. Ehlu sunne vel džema'a nemaju sumnje u ovu stvar. Kaže, wala je udune min ehlil huda u adinil hak men junkiru hada qawjan fi. I kaže, ne obrajaju od onih koji su na uputi i na istinitoj vjeri ko negira ovu stvar. Da Allah je šanu, tvorac naših djela. A dovoljno kuranski ajde Wallahu kako vojima tamen, Allah šanu je vas stvorio i ono što radite. Dovoljno Kur'an Kuranski da potvrdi ovo pravilo. Dalje kaže: "Wa yashhaduna an Allaha yahdi man yasha." I svjedoče da Allah šanu upućuje koga hoće. Vojudilu me ješa. I ovdje do dalalet koga hoće. Vola huđete li men اللَّهُ Allahu kaže. Nema dokaza, huđete, argumenta onome koga Allah Đelšanu odveo u dalalet protiv Allaha. Vola udrele dehi. Niti on ima opravdanje kod Allah Đelšanu kad dođe na sudnji dan. Od ovo dakide ehli sunu Pa je naveo ovdje tri kuranske arte koje tu potvrđuju. A onda dalje kaže, وَحَلَقَ halka Stvorio stvorenje, bila hađeti ilihim, bez potrebe za njima. فَجَعَلَهُمْ Učinio je napravio od njih dvije skupine, od koji postoje, napravio od njih dvije skupine. lin naimi Skupinu za džennet, fadlen, od njegove dobrote i fadla prema toj skupini. Kaže, lil لِلْجَحِيمِ Skupinu je stvorio za džehennem, Unaprijed se to zna, određeno. Skupinu stvorio za žene, kaže Adlen. Pravedno se opođe prema njima. E ovdje dolazi ta, ta Kako to pravedno, Kako može pravedno, jel? Ovo je stvorio za Dženet i radi dijela Dženeta i uči u Dženet. Ovo je stvorio džahennem, će dijela džahennema i uči u, Za ove kaže, prvi koji će u Dženet, kažu da je to od njegov fadla. A za ove koji, koji će ući u džahennem kaže to od pravednosti da će ući u Kako je to pravednost? Pa zato što je što Allah Želešanu uh, e, vlasnik svega. On je naš tvorac, on je naš stvoritelj. Onda je htio, mogo je da nas nema. Ko može prigovoriti? Allah Želešanu njegov fadla što je uopće stvorio. Što si došao ovdje, živio, disu, disu pet dana i umro. To, ti je od Allahov fadla. Da si umro na kufru i mu završio. To je od Allahov fadla. Kako ti možeš prigovoriti? a, što sam ja? Iako je u suštini kafiri kao muslima, kao i muslimani, mumini i nevjernici u suštini na Dunjaluku e, e, imali su izbora, imali su volju, mogli su mogli su da budu pokorni, mogli su da čine dobra djela, mogli su da vjeruju, mogli su da rade ono sa čime Alašanu zadovoljni, mogli su da ostave ono što Alašanu traži da ostavi, a on to nisu radili. On ne zna i šta im je određeno. Ovdje je čitava kvaka u tome. Mi ne znamo šta nam je određeno. Da, neko kaže ja dokazujem s kaderom. Pa nemaš pojma, šta, ti, ti znaš šta ti je određeno. Ti znaš šta ti je naređeno. Znaš šta ti je zabranjeno a ne znaš šta ti je naređeno. Šta ti je određeno? ne znaš ili ta Alaša za da, džehennem ili za džennet. Ali znaš dobro i učiš i trebaš da znaš šta ti je naredio da radiš, u što da vjeruješ i čega da se kloniš. I da neko kaže, on pa dobro kaže, ja, ovaj, ja sam prisiljen na ovaj kufr koji rekao, što si prisiljen, ko ti je došao? Neko došao, pištovo na glavu, stavio sablju, rekao, ako, moraš vjerovat, mora biti nevjerovat, cijelo vrijeme, i ako ti, ti ne posluša, on tebe ubije. Znači, nema te prisile. U fizički prisila je to. Mi znamo da je prisila kad te neko prisili na nešto. Da bi ovo drugačije razumjeli, jedan od šejhova, kad smo pitali ovo, kako to može biti? Allah e, šanu unaprijed stvorio skupinu i zna se ko su. Rač, e, džanetlije, rače djela džanetlije uče džanet. O to je od njegovog fadla. Skupinu za džehenem rače djela džehennemlija uče u Džahenem. Kaže, to je od njegovog adla. Kako to od adla? Pa ovaj šeh je pojasnio, pa kaže to ovako. Evo da vam primjer ovako s ljudske strane. Zamisli čovjeka kako ima stotinu ovaca i on je vlasnik tih stotinu ovaca. U njegovoj su vlasti. I onda on uzme pet ovaca i kaže ajmo, ajmo vam na klanje, na kurban. Imaju li pravo tih pet ovaca da kaže, e, stani ba, što nas bolan? Uzmi drugi pet bolan. To je nepravedno, činiš nama nepravdu. Što nas baš, nisi drugi pet. Ti si nepravedan, jel? Budi pravedan. Kako da budi pravedan, jel? su u vlasti. Može raditi sa njima što hoće, a zna se zašto se koristi. Kojim pravom se mogu ovi drugi buniti? A pazite, ovo je primjer, primjer Allahovog stvorenja koji ima nešto u vlasti. Kako mu se mogu buniti te životinje kroz njegove vlasti i date su njemu da ih koristi? Mogu se buniti ovi pet, odnosno oni 95 i tako dalje. To je smiješno. Ne ide. Kako onda tek primjer Allah ono, koji je nas stvorio, dao nam sve što imamo ovdje, od njegovog fada ovo što smo, što smo došli na Dunjalu, što dišemo, Dovoljno je hajra kjafir što je došao na Dunjalog, što živi, et malo vidio, prodiho, pa makar se patio čitav život. I završio u džehennemu. I to dobro, živo je pravo. A mogo je da živi po islamu, mogo je da vjeruje. Da je htio. Nikoga nije prisio, nikomu nije stavio pištolj na glavu i kaže, ako ne budeš radio kufru, ne budeš na kufru, ubićemo te. Znači, nema te, to je prava prisila, kažemo prisila. Niko njemu nije stavio, on ne zna šta mu je određeno, niko od nas ne zna šta mu je određeno, da se može pravdati, pa bilo mi je određeno da radim širk ili kufr ili tome slično. U nastavku kaže, kaže وَجَعْلَ مِنْهُمْ غَوِيًا وَرَشِيدًا وَشَقِيًا وَسَعِيدًا وَقَرِيمًا مِنْ رَحْمَتِ وَبَيِدًا I kaže, učinio ti svoji stvorenja koje je stvorio te dvije skupine. Oni, kaže, koji su na dalaletu, koji su na uputi, koji su sretni, koji su nesretni, koji su blizu od Allahove milosti, koji su daleko. Wala yuselu amma yafal. Allah Allah Đelešanu se ne pita za ono što radi. Bohom ju se alun, a oni će biti pitani. Otkud nama, pravo da mi pitamo Allah, ono, što, što nama ovako, što s nama ovo, što s nam radi ovako, e, koja mudrost u ovom što si radi, što sam naredio ovo, što sam... Nemamo mi pravo da pitamo uopšte. Mi smo oni koji ćemo biti pitani, a nemamo pravo da pitamo Allah Žešanu. A druga stvar vrlo bitna, što tiče ide. Braćo, shvate da neke stvari ljudski mozak je ograničen da shvati. Po pitanju vezano za, vezano za za Allaha za njegovo biće, za stvaranje, za mudrost, neke pozadne dužine ili onih što zovu tamo metafizika, tamo filozofi i tako dalje. Znaš kakva stvar mozak ne može skontati. Mozak ne može da skonta dušu. To je jedan najljepši primjer. Ni dan danas ne mogu pisati, ni naučnici, ne šta je duša, kako je nastala, odakle, gdje ode, da li živi ili vječna, bezvječna, od, e, hoće trajati uvijek ili od, uvijek, nema šanse da to, iko, da to A to je duša. Allah onu stvorio. Stvorenje Allaho, pa šta je onda sa Allahom Kako može neko Allaho biće da skonta, da ga razumije? Mi znamo samo ono što nas je obavijesti obavijestio o tome. I toga se trebamo držati. A ove neke znači, stvari, teže, dublje i tako dalje, znači ne možemo iskontati, do, znači ima granca ljudskog mozga dokle može doprijeti. I najispravnije za šarijetskih tekstova. I to ono na čemu su bile prve generacije, kako su oni razumjeli. I tu je spas. I zato učenjaci Selefa kažu često, kada neko dođe po pitanju vjerovanja akide, kaže budi na akidi, kaže djece tamo koji idu tamo u mektep, kod hođe. Budi na akidi starica, žena. Što? Koja je njihova akida? Došlo u islam, došlo u šarijetu, treba u to vjerujem, selam, ali idem dalje, gotovo. Bez filozofiranja, kopkanja, kopanja i mišljanja, ovako, onako. jer ljudi koji iskopavaju ove stvari upadnu u belaj. Ko napravi od ovih stvari filozofiju, postane mu vjera filozofija, onda na kraju ode u dalalet i na kraju dođe, kad su mnogi e, vođe, ovi sekti koji su bili, kaže, pred smrt kaže, ja ne znam u što više vjerujem. Ne znam više u što vjerujem. Ne znam, nisam, siguran ni u što. Postoji li ovo, ne postoji li ono. Hoće biti ovako, hoće onako. To je, to je stanje filozofa. A muslimana vjernika ne bi trebalo biti. I zato je najispravnije, znači isti islam i teslim. Predanost onome što je došlo u šarijeskim tekstovima i uvjerenje i vjeru u to. E, ima ovdje još dosta teksta koji je ovdje naveo a, Ebu Osman Sabuni, nama je vrijeme e, istaklo, mi smo došli još, do jedne još zanimljivije meseli, a to je a to je pitanje da imamo određenim šerijatskim tekstovima određenim šerijatskim tekstovima imamo da je došlo da onaj ko uradi nešto da se promijeni kader la je ruddu kader ili dua kader ne mijenja osim dova. Ili kao došlo u hadisu vjerodostojnom mutefak valihi. Man sarhu an fi riskihi, an yusa fi Onaj ko hoće da mu se poveća na faka risk ili kaže da mu se produži životni vijek neka održava rodbinske veze. Hadis smo alihi. Sad ispade održavanje rodbinskih veza i sad ovo mijenja se kader. A malo prije cijelo vrijeme govore u širijetskim tekstima došlo da se ne mijenja kader, određeno je kako pomiriti te šerijaske tekstove. A onda još tome, ako dodamo, da imamo kuranski ajet u kojem kaže Allah subhanahu kaže Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah dokida šta hoće, a ostavlja šta hoće, a kod njih je kaže umul kitab, a to je levhul mahfuz. Pa oko ovog, ovog kuranskog vajeta, sure Rad, 39. ajet, ima veliko razvijaženje. Jer su mislili na kader, da se mijenja kader, da se ne mijenja kader, tako dalje. E, ova mesela inače znači, ima e, više stavova učenjaka po pitanju razumijevanja ovog. Da li se mijenja kader, ili se ne mijenja kader, ili je to simbolično i tako dalje. A onda nam ostaje i ovo što sam ja na početku naveo kao pitanja ova, koja se često od ljudima, kada razmišlja o kaderu, koja, su, koja naviru dokazivanje sa kaderom, kakav je smisao što je sve određeno, da smo zaduženi da određene stvari radimo i tako dalje, ako nam, nare, ako, naređ, ako nam određeno činimo grijehe, zašto kažnjamo za te grijehe i, i te slične, te šube koje imamo, ovaj, naravno ne vremena sve da je obradimo zbog vremena, ovaj, ja ne znam, da li, da, li, da li ste vi sad u stanju da odgovorite na ova pitanja koja smo govorili ili niste u stanju nakon što ste čuli ovo pa ćemo prekinuti sa predavanjem sa dersom, a možemo onda nasamo pričati o ovim stvarima koje smo govorili. Subhanak Allahume ve bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Andalusam Andalusam Andalusam